cresco domoi sur la luno. Japanae sciencistoi disvolvas ideoin pri la productado de nutrajoi sur la luno. Tio ebligu jam baldau long tempain restado in tie. Dum la pandemio, oni jen ca jen povis gioi, se oni povis visiti parenzoin tutte proxime cae ancorau ne povas tie libere disvolvigi la sopiro de multai homoi, pri visito de forai locoi, pro alta nombro da infectoi. Exemple se tiu sopiro celas la balearain insuloin, au la malproximan orienton. Pensi pri voyaggio alla luno, shainas entia contexto ec tro audaza. Au ne? averto pri voyaggio alla luno pro dangero de cron infecto, ciu case ne existas. La internazia esplorantaro, cae iliai finanzantoi, shainas esti ne impresitai de la tuttera san criso. Ili laboras decidite pri plano, e bligi iam post mal multai iaroi long tempain restadoin sur la luno. Ancau japanai esploristoi parto prenas en tio. Ca ili pensas en tiu contexto pritemo, ce ciu japanio giuas altan reputation. Primangiado. La novage agenteio Kyodo raportas che la japana registaro ca ties cosmonauta agenteio cun laboras cun diversai firmao e la sectoro tecnologio cae inutrajoi por esplori la productado de nutrajoi sur la luno. Tio estas bona novajo, cae ne nur pro tio, char oni en Japanio stias multe pri i mangiajoi, sed anca pro tio, char sciencistoi cae financistoi parolas mal multe pri la corpa bon stato, ciam ili entusiasme presenta sia in visioin pri la restado sur la luno revecigis la ambizioi de la cosmonauta sectoro dum la passinta iaroi. Oni povas prescau havi la impreson che oni volas nun regaini ion, post ciam la luno dum longa tempo ne plu shainis esti grava celo. Nur dec tu homoi estis tie, ciui estis astronautoi de la usona cosmonauta autoritato NASA. Eugene Cernan, de la missio Apollo dexep estis la lasta el ili, je la dec quar de decembro 1972. Cai nur nun, prescau quindec iaro in poste, proiecto pri turismo alla luno, cai pri long tempai restadoi concretigias. Cial reaperas tiu desiro pri la luno? Por scienza esplorado, pro economiae causoi cae por inspiri novan generazion de esploristoi, clarigas NASA en la ret pagiaro de la cosmonauta programmo Artemis. Tio ja esta seriosa intenso. Mangi sur la luno estas protio proiecto cun concreta estontezzo, char nur cun astronauta mangiajo, la nova generazio de esploristoi ne shatos loggi en la i stazioi de la estonto. Precise cettio la japana esplor proiecto entreprenas ion. Temas pri la provisado per nutrajoi, por grandai skipoi, kiwi dum longa tempo restos sur la luno. La luno trovigas en distanzo de 384 mil kilometroi de la tero, cae tio igas libero in denutrajo in ne practicae. En crescodomoi domoi pro tio estu cultivata sur la luno, greno au legomo. La proiecto sonas ambizia, char sur la luno nec disponeblas aquo, nec vera atmosfero, sed ali flanque temperatur differenzoi inter cent tritec gradoi Celsiuso plus cae cent sestec gradoi minus. La esplorista teamo laudire planas experimentoin en la Antarcto, char la condicioi tie estas similae al tiui sur la Luno. Quancam, compreneble, ne estas tiel sed la proiecto liveru ancau ecconoin, ciel oni pobus cultivi nutrajoin, se la condicioi pro la climata shangio sur la tero malbonigas. Tio povus helpi ec pli. Char gis la homaro translogigios alla luno, tio nome ancora o dauros iom da tempo.